Labvakar, Mārtiņ, labvakar, klausītāji, skatītāji. Jā, jā, jā, tā kā tu teici, man arī skatītāji, protams. <laughs> Tie, kas mūs vērojat eh, caur YouTube, tāda iespēja arī pastāv. Paldies Dievam, paldies mūsu tehniķiem, kas ir padomājuši un to visu sakārtojuši. Eh, jā, dargie radio klausītāji, eh, šodien šī gada tāds tiešais raidījums ir šis te pēdējais, pēc tam mēs jau tiekamies kalendāra jaunajā gadā ar, jā, ar, ar, ar Dievu palīgu un viņa svētību. Un um, šodien mēs ar Māri paturpināsim mūsu jauno iesākto ciklu Es un mans nams. Un ka šajā te ciklā mēs paskatīsimies un kopīgi padarbosimies vīri uh, pie tā, lai mēs saprastu, tie, kuri vēl nav sapratuši, kas tad ir un kāds ir šis te mūsu aicinājums mūsu dzīvei un ka tāds vispārībā ir, jo diezgan daudz cilvēki, diezgan daudz vīri, kā dzīvē saka, nu, dzīvos tad tikai nost to dzīvīt, ja? ir tāds teiciens, un tad kaut kā tad tur arī tā kā dzīvo, ja, plūst un uh, pārvietojās, kā nu sanāk. Bet katram no mums, no Dieva ir aicinājums, un šis aicinājums, viņš ir katram, varētu teikt, tāds ļoti personīgs, un um, tad, kad es saku šo vārdu aicinājums, tas neapzīmē tikai to vien, kad eh, kā mēs, eh, kā sacīt, eh, baznīcas aprindās par to runājam, ka tev ir aicinājums būt par mācītāju vai kādam ir aicinājums no mācītāja jau izaugt pa bīskāpu, ja, vai vēl kaut kādas lietas, bet nē, tas ir daudz, daudz plašāk, jo katrs no mums, kas esam pieņēmuši Jēzu kā savu kungu un pestītāju, mēs līdz ar to caur viņu nopelnu esam debes tēva bērni. Un tas nozīmē, ka debes tēva bērns, viņš ir arī aicināts eh, darboties, eh, protams, būt um, draudzē, kā Kristus ķermenī, bet, eh, teiksim, ir kādam arī dots talants, kad viņš var, pieņemsim, darboties nu, celtniecībā vai kādā amatniecībā vai skolot Jā, šī arī skolotāja dāvana, kā mēs labi zinām. Jā, un tādas dažādas lietas ir mūsu dzīvēs, kas mums ir ielikts. Un tāpēc mums katram vienam būtu jāsaprot, kas tad ir šis te mūsu aicinājums, lai, tad kā jau esmu iepriekšējos arī raidījumos minējis, ja mēs kā kristieši, un es ceru, ka tādi mēs arī esam, uh, Eh, būsim tā kunga eh, priekšā, viņa godības krēsla priekšā, un tēvs tad jautās, ko tu esi izdarījis ar to aicinājumu, ko es tev biju iedevis tavā sirsniņā, tavā prātā, tavā dzīvē. Un tad, kā lai to saka, lai mēs no viņa dzirdētu šo te apliecinājumu, jā, labais, uzticamais kalps ienāca manā priekā. Uh, jo ir arī vēl kādi citi vārdi, kas saka, tu ļaunais, tu sliktais, tu varētu teikt neusticīgais, neusticīgais jā. jā, varētu arī jau pielikt melīgais, jā, es tev biju kādas lietas uzticējis, bet tu neko ar to neizdarīji. Līdz ar to tu paliec tumsā un ārpusē, tur, kur ir nu, zobu trīcēšana un vaimans. Un nevienam nenovēlētu šādā vietā atrasties. Un tāpēc mēs ar Māršu šodien turpināsim mūsu šo ciklu. Un kā parasti cikla sākumu mēs iesāksim ar lūkšanu, lai sagatavotu mūsu prātu un sirdi. Un Māri, vādi mūsu lūkšanā. Paldies, Mārtiņ! Paldies Tev, dārgais debes tās, par šo brīnišķīgo laiku, kuru Tu mums esi devis. Es lūdzu, lai Tu svēt Mārtiņu, svēt mani, kungs, svēt studiju, svēt apskaņošanu, apraidi, kungs. Svētu katru klausītāju un skatītāju, un arī pēc tam, kad cilvēks skatīsies un klausīsies, kungs, uzrunā viņus ar savu vārdu, lai tiešām tas aicinājums, ko Tu esi ielicis viņos, ja tas vēl nav zināms, lai tas top zināms, ja tas varbūt kaut kādā mērā ir aizmirs, tad lai tas atnāk atmiņā, kungs, un lai katrs un ik viens varētu ieiet tajā aicinājumā, kas tev ir priekš viņiem, kungs, lai priekš katra cilvēka. Un lai viņš šajā aicinājumā varētu atnest augļus, un šie augļi, lai pagodina tevi, mūsu dārgais debes tēvs. Mēs pasakamies tev par šo laiku, lūdzu, lai tu mūs vadi, dod savu gudrību, lai tavs vārds tiešām ir dzīvs un darbīgs, un aizsniedz katru nekvienu klausītāju tev par slavu un godu Jēzus vārdā. Āmen. Āmen un amen. amen. Jā, draugi, es atgādināšu rakstu vietu, tātad, kas ir mūsu cikla pamatā, kā es jau parasti saku, kad, uh, lai nav nu, tādas kaut kādas domstarpības vai tukšas idejas, tad mēs cenšamies, protams, visas mūsu pārdomas balstīt uz Dievu vārdu. Un mēs atrodamies tātad vecajā derībā, Jozos grāmatā, un tā ir mums 24. nodaļa un 15. pants, un šeit ir tādi vārdi, ko Jozo saka tautai. Bet ja tas jums nepatiks tam kungam kalpot, tad izvēlēties sev šodien, kam jūs gribat kalpot. Vai dieviem, protams, ar mazo būtu, kam jūs tēvu kalpojuši viņu pus upes – vai amorīšu dieviem, arī ar mazo burtiņu, ja, kuru zemē jūs dzīvojat, bet es un mans nams, mēs kalposim tam kungam. Āmen. Un, eh, kā jau Māri, mēs ar tevi pašā, pašā šī cikla sākumā eh, runājām, un man patīk, kā tā arī uzsvēri, kad šīs te, bet es, jā, eh, kāda Jozovā, viņš zina, kas viņš ir, Eh, ka viņš zina, ka viņa arī ķermenis, tas ir tā kunga nams, ja, un visa viņa eh, ģimene, tas ir tā kunga nams, un tādā veidā, protams, arī veidojās tālāk, nu, ja var tā teikt, draudze, ja, kas arī ir tā kunga nams. Uh, šodien uh, to, ko es gribētu, ka mēs no šodienas sākam uh, Um, skatīties un darboties, ko es arī pieminēju iepriekšējā raidījumā, kad mēs bijām šeit kopā ar Lauru Grīnu, uh, kādas septiņas atslēgas, kā es viņas esmu nosaucis, jeb um, septiņi punkti, kas mūs uh, varētu un ir aicināti palīdzēt uh, sakārtot mūsu domas, mūsu dzīvi, uh, un uh, lai mēs varētu vairāk un vairāk saprast un izprast uh, to uzdevumu, ko Dievs mums ir devis. Ja, un tas, protams, iet roku rokā ar mūsu aicinājumu, ja, kad ja mēs zinām, kas mēs esam, uz ko mēs esam aicināti, tad līdz ar to mēs saprotam, kāds ir mūsu dzīves uzdevums. Un uh, šodienas pirmais tā kā, punkts visā šajā te lietiņā būs uh, ko mēs ar Māri arī iesāksim skatīt, tas ir klausīties un dzirdēt Dievu. Ja? Es domāju, ka bieži vien, jo īpaši ģimenēs, ja tādas mēs paskatāmies un papētam mūsu attiecības tiem, kam ir sievas, ja? <laughs> varbūt tās ir arī kādas citas lietas cilvēkiem, un um, tad, kad mēs sarunājamies viens ar otru, tad, nu, it kā jau mēs dzirdam, ko tas otrs cilvēks saka. Un arī tas otrs cilvēks tā kā dzird, ko mēs sakam, ja? Varbūt tās nevienmēr ir kāda emocionāla, spilgta, nu, teiksim, atbilde vai, vai uh, E, kaut kā tā izpausme, ja, kad par to, ko mēs esam pateikuši, ja, un, um, kā to saka, nu, varbūt arī nevienmēr viņām tādām ir jābūt, ja, tādām ļoti emocionālām reakcijām uz, uz teikto, um, un, un, un, bet, bet dažkārt tā tas arī notiekās. Nu, lūk, un... Um, Nu, man patīk kāds vienkāršs stāsts, ko es, ko es um, pavisam nesen sadzirdēju, kad uh, kāds vīrs uh, Uh, komunicē ar savu sievu virtuvē, un uh, viņš viņai tā kā jautā, sieviņa, uh, kas mums šodien būs pusdienās, un um, klusums, nekas nenotiek, Un, nu, labi, viņš domā, varbūt tās viņš tā kā distants diezgan tālu, viņš tur istabas tālākajā stūrī, viņi tur tuvāk pie plīts ir, un, un um, kā lai to saka, un varbūt nesadzirdēja mani. Un, nu, viņš tā kā pieeja tuvāk un tā kā bišķi skaļāk, sieviņa, ko mēs šodien ēdīsim, un, un atkal nav nekādas reakcijas. Un uh, tad viņš tāds sabēdājās, viņš pieiet pavisam gan iziem viņai klāt un saka, klau, nu sievu, ko mēs ēdīsim? Un viņa tā pagriežās un saka, nu es jau tev piecas reizes teicu vistu. Un uh, viņš domā, nu, ir ziepes, jo visdrīzākais, ka viņai kaut kas ar dzirdi nav tā kā kārtībā. Viņš, protams, aiziet pie daktera, tur uh, un, un, un pastāsta visu to, un tad aktieris saka, nu, tad, tad iztais to, to testu vēlreiz, un nu, viņš saka, tikai noliec tā kā bez mazvai pa metram, ja, un tad, tad ja pavisam tūtu pieies un skai runās, nu, tad, tad jau, nu, skaidrs, ka tad viņai tur švaki ir ar to dzirdēšanu, nu, viņš kaut kādā brīdī atkal mēģina to visu atkārto, un atkal viņa saka, nu, es taču tev četras reizes jau teicu, kad eh, mēs to un to ēdīsim, Nu, lūk, un tā doma, par ko šeit ir, par to, ka uh, eh, reizēm mēs padomājam, bet mēs arī neko nepasakām. Ja? Uh, eh, es pats pie sevis esmu citreiz piefiksējis tādas lietas, ka man arī mana sieviņa kaut ko ir paprasījusi, un Citreiz ir kāda steiga, vai pieņemsim, tu, tā kā esi aizņemts ar darbiem, vai kaut kādām kalpošanas lietām, vai ar bērnu aizņemts. Uh, Un, un, un likās, ka tu esi jau pat eh, Atbildēja. atbildējis un skaisti izstāstījis visu. Ja? Un, un tad paiet kāds pāris minūtes, un cilvēks saka, klau, nu tad tu man pateiksi kaut ko. Un tā, wow, vai tad es jau nepateicu? <laughs> ja? Un, un Māris, domāju, ka tu arī kaut ko līdzīgu esi piedzīvojis. Un um, tā doma mana ir tāda šodien arī, kad, um, dargie draugi, nu, nekā citādāk to mūsu aicinājumu, jeb eh, mūsu vietiņu šai dzīvē mēs nevaram saņemt un uzzināt, kā vien, ja mēs ejam pie debes tēvu un lūdzam viņam par šo te tēmu. Ja? Un eh, tad ir tas jautājums, jā, kad eh, es esmu palūdzies, un tagad vajadzētu tā kā sākt klausīties, ko debes tēvs atbild, jo ļoti bieži Eh, ir šīs te, eh, tu vari droši vien esi dzirdējis tādus atgadījumus, kad varbūt tās tev pašam kā mācītājam nu jau ir gadījies tā, ka tu mm, pieeja pie kāda draudzē, un tur ir cilvēks, tur lūdzās sirsnīgi no visas sirds kaut ko, un tur tā tālāk, nu viņš tā kā pabeidz, un tu viņam pajautā, tur brāli vai māsa, eh, par ko tu tik tā lūdzi, varbūt tās es varbūt līdzdalīgs tavā lūkšanā, ā, nekas nopietns un tad var droši viņam atbildēt, nu tad neko nopietnu tu arī saņemsi. Jā, vai nekas konkrēts, vēl, vēl labāk, jā, nu nekas konkrēts tur tās, un nu, tad nekas konkrēts tev arī tiks, jā. Nu lūk, dargie draugi, lai nebūtu ar mums tieši tāpatās, kad mēs aiziem pie debes tēvu, varbūt tās mēs pat kaut ko konkrēti lūdzam, bet līdz ko ir pateikts āmen, tā viss tas tā komunikācija arī ir beigusies. Ja? Eh, bet, eh, ja mēs daudz maz esam pazīstami ar Dievu, ar to, kā viņš komunicē un ko viņš gribētu, lai mēs ar viņu komunicējam, tad, eh, tad tā komunikācija tikai sākusies. Tad mēs apklustam viņu priekšā, varbūt tās tajā brīdī mēs sākam lasīt viņa vārdu, ja? varbūt tās mēs vienkārši pārdomājam kaut ko un sagaidām patiešām kādas lietas no Dieva. Uh, jā, protams, es pie, pilnīgi pieļauju, ka mēs varam arī dzirdēt reālu uh, balsi. Ja, Dievs, kā viņš grib, tā viņš arī rīkojas un tā viņš komunicē. Uh, bet lielākoties to, ko es esmu sevī nu, dzirdējis un kā es to izbaudu, ja tā var teikt, tas ir tā šī te iekšējā balss. Un, un, un kopš tā brīža, kā mana dzīve ir atdota Jēzum Kristum, debes tēvu, uh, es dzirdu šo balsi, ja tā varētu teikt. Es, es viņu atšķiru, es saprotu, ka tas ir viņš un tas nav nekas cits. Jā. Jo man ir bijuši gadījumi, kad es mm, runāju kādiem vīriem, kādiem brāļiem, un viņi saka, es nesaprotu, ko tas nozīmē, ka jūs te sākat teikt, dzirdēju Dievu, es dzirdēju Dievu un tā tālāk. Tad, tad, tad es citreiz saku, nu, man ir ļoti žēl, man ļoti bēdīgi, kad, kad, kad tā tas ir, ka tu nu, nedzirdi, jā, kad, kad, jo, jo būtu labi, ka tu to dzirdētu. Nu, lūk, un tāpēc eh, arī tā mana lietiņa, kad tad, kad mēs ejam pie Dievu, kad mēs eh, klausāmies, tad uh, ir labi, kad, ja mums nāk kāda šīs te domas, kad mēs viņus varētu ņemt un piefiksēt pierakstīti. Ja? Un, eh, tāpēc eh, mēs domājam ar, arī kaut kādā šādā šķērsgriezumā šodien parunāsim vēl dziļāk par šīm lietām. Es zinu, ka tev ir gana liela pieredze un, un tagad dod, <laughs> jā, dod, dodu vārdu tev. Uh, Jo, jo pierakstīšanā tu pats esi stāstījis, tu pats esi stāstījis, un es zinu, ka tev ir uh, blociņš vai kladīte, vai kas tev tur ir, tev kaut kas tur ir. Jā, jā paldies, Mārtiņ. Ir, jā, es uh, atceros, kad mēs atnācām uz draudz, un tas nebija tieši pirmā gadā, tas jau bija tāda brītiņa pēc, pēc pirmās bībeles skolas. Draudzē bija izveidot uh, šo te uh, lūkšana vajadzību saraksts, individuālais saraksts. Tātad katrs no mums mēs varējām ierakstīt iekšā šīs savas vajadzības, un par tām arī lūdz. Mēs gan visi kopā draudzē lūdzām, gan katrs individuāli lūdzām, un pagāja, nu es neatceros tieši, cik ilgs laiks pagāja, <clears throat> bet visas no tām vajadzībām, kas bija, vis, vis, visām Dievs atbildēja. Tās visas tika izsvītrotas ārā, tur bija 20, 21 vai 22. Un palika tikai viena pēdējā. Jā, tā bija mašīna, par kur es lūdzu. <laughs> jā, bet nu jau pagājuši 25 gadi no tā brīža, kad, kad eh, es par to lūdzu, un nu, vai man tādu tāds mašīnu vairs vajag. Cik tā mašīnas ir nomainījušās? <laughs> jā, daudz, protams, jā. Bet katrā gadījumā, dargie, jā, jebkurā gadījumā Dievs vēlās, lai mēs nevis tikai runājam vien, bet arī klausamies. Un eh, ja mēs eh, esam gatavi klausīties, mums noteikti būs jāmaksā cena Kāpēc es saku jāmaksā cenu? Tāpēc, ka uh, mūsu ienaidnieks noteikti negribēs, lai mēs konkrēti dzirdam to, ko Dievs ir sagatavojis priekš katra no mums. 19 gadus atpakaļ Uh, es mācījos Bībeles skolā, un uh, tad, kad mums sākās nodarbības skolā, tad parasti no rīta bija slavēšana un lūkšana. Un vienā no šīm lūkšanām Dievs konkrēti uzrunāja, tā kā tu teici, jā, kad uh, iekšējā balss. Es dzirdēju iekšējo balss. Dievs pateica trīs lietas, un pēdējā no tām, eh, ko Dievs teica, viņš teica, tu būsi mācītājs. Ja? Un pagāja 19 gadi, un Dievs mūs nolika tajā vietā noteikti, kuru viņš jau bija sagatavojis un redzēja jau šo vietu, kur mums ir jābūt un kur mums ir jākalpo. Un mēs esam ļoti pateicīgi Dievam par to, ka Dievs ir piepildījis šo te vārdu, ja, to, ko viņš ir apsolījis, to viņš arī ir piepildījis. Bet jautājums šeit, kad mēs runājam par klausīties, tad ir mums jāklaus, jāklausās ļoti uzmanīgi, jo Dievs saka, bet mēs, tā kā tu teici, jā, kad uh, var palaist garām to, ko saka, un var arī būt tā, jā, kad mēs it kā ir ilūzija tā, kad mēs esam atbildējuši, vai ilūzija, kad mēs esam dzirdējuši, mm. un ka mēs dzirdam to, ko mēs gribam dzirdēt. Es varu pateikt, ka es nedzirdēju to, ko es gribu dzirdēt, kad Dievs uz man konkrēti runāja. Viņš pateica šīs te trīs lietas, jā, tu būsi pravietis, tu būsi skolotājs, tu būsi mācītājs. Es teicu, nē, Trīs reizes Dievs teica, tu būsi. Nu, man nebija citas izvēles, man vienkārši bija jāpiekrīt. Jā. Bet es domāju, ka, eh, un ne tikai domāju, bet reāli tas tā arī ir, kad mēs varam sākt dzirdēt Dievu tikai tad, kad mēs patiesi kļūstam par viņa bērniem. Jā, Dievs var runāt. Jā, ja mēs skatāmies pravietu Biljām vecajā derībā, jā, kad nāca Balaks un teica viņam, lai viņš nolāda Izrēlu, Jā, tātad šis pravietis, viņš, viņš, viņš kalpoja ne dievam, viņš kalpoja citiem dieviem, jā, bet viņš dzirdēja dievu. Un es domāju, ka cilvēki arī, kuri nav dievu bērni, kuri vēl nav atzinu, atzimuši priekš dievu, arī uz viņiem dievs runā. Arī priekš viņiem dievam ir aicinājums. Arī viņi var būt brīnišķīgi vecāki, viņi var būt brīnišķīgi uh, kolēģi darbā, darbinieki, teiksim, Latvijas valsts pilsoņi un tā, nu, mēs varam skaitīt daudz šīs lietas, jā. Bet Daudz labāk būtu tad, ja viņi tiešām kļūtu par Dievu bērniem, tad viņi iet šī te mūžīgajā Dieva plānā, kurā Dievs jau ir sagatavojis viņiem visu, kas ir nepieciešams dzīvē, dievbībā un pārpilnībā. Jā, bieži tā, ka cilvēki saka, o, dzīvu pārpilnībā, ja, kad nu tad man tagad ir naudas, tik daudz, kad man nav kur viņu likt un viss pārējo. Dieva pārpilnība nav tikai nauda. Mm. Pirmkārt, Dieva pārpilnība ir viņa paša klātbūtne mūsu dzīvē. Tagad tu teici, mūsu nespējā viņa spēks varens parādās. Lūk, tā ir Dieva pārpilnība. Un nevis tā, ka viņš mums grib izskalot smadzenes jau un, un ielikt mūsos iekšā tikai to, ko viņš ir iedomājies. Nē, Dievs vienmēr dod izvēles iespēju. Ja tu gribēsi dzirdēt, viņš tev pateiks, tu to pieņems un ies un darīs. Ja tu negribēsi, Dievs tev netiesās. Tev ir brīvas izvēles iespējas. Tu vari atteikties no tā. Un Dievs, Dievs vienmēr būs tev līdzās, jā, viņš ir viens lūkšanas attālumā, ja Jeremijas 3, 3 un 3, jā, piesauc mani un es atklāšu tev lielas un brīnišķas lietas. Kā Dievs man var atklāt šīs lietas, tad, ja es klausos? Mm, jā, jā, jā, vēlreiz, vēlreiz āmen, jo arī, ja mēs paskatāmies jaunajā derībā, evaņģēlijos, un ja mēs paskatāmies tādā aktuālā grāmatā kā atklāsmes grāmata, jā. Jā, parādīšanas grāmata. Jā. Tur Jēzus nu, vairākas reizes saka, kam ausis dzirdēt, tas lai, lai dzird. dzird. Jā, un arī uh, vienā no, nepateikšu precīzi šobrīd, kur no vecās derības grāmatām tā ir, uh, bet uh, ir tādi vārdi, kur Dievs saka, kad uh, Eh, beigu laikos, ja beigu dienās eh, būs bats, Jā. bet tas bats nebūs pa Dievu vārdu, tas būs, lai eh, cilvēki tā kā gribētu dzirdēt šo te Dievu vārdu. Jā. Ja? Un, un, un, un kad es domāju, ka šobrīd, ja mēs paskatāmies pasaulē, kad pamazām patiešām tas <laughs> tā ļoti uzskatāmi top redzams, to, jās, kad, jā Eh, nu, tūlītās jau e, evaņģēlijas, jeb Dieva vārds, eh, viņš būs iztulkots praktiski visās pasaules valodās un vēl dažu vietu dialektos. Jā. Stādīties priekšā daudzi, nu, eh, kaut kādus simtus pāris apakaļ gadus, tas, tas vēl likās tā kā brīnums un kaut kas tāds, ū, kā tas viss būs, jā. Ja? Bet šobrīd, šobrīd mēs jau esam pietuvušies pie tā, ka tas tā patiešām notiek un ir. Vēl um, ņemot vērā visu masu saziņu, arī šobrīd uh, daļa no jums uh, mūs klausaties radio uh, viļņos. Uh, daļa no jums, jūs mūs varat klausīties internetā, daļa no jums mūs varat skatīties un klausīties. Atkal, ja, ir šie te instrumenti, evaņģēlija pasludināšanai, Dieva vārdu pasludināšanai, viņi ir. Un viņi ir tik uh, daudz vairāk atkal nekā, pateikšu, kaut vai, kaut vai nezinu, 60 gadus apakaļ, pat nu nav jāiet 100 gadus apakaļ, jā. Ja? tik, tik lielā vēsturē, ja, Jā. E, kad, kad viņi tik uh, strauji kā, progresē, kad uh, nu, priecīgā vēsts ir tā, kad uh, Jēzus Kristus atnākšana patiešām ir daudz tuvāk. Jā, jā, jā, tā ir. Un, un, un tāpēc es vēlreiz, un vēlreiz saku, darbie vīri, mums ir ļoti svarīgi saprast, kas mēs esam. Ja? Un uh, tad, kad mēs sarunājamies ar Dievu. Ja? Tad patiešām es aicināšu tieši tā kā mājas arī šo te piemēru teica, kad pierakstiet. Eh, man ir diezgan nu, bieži eh, pēdējā laikā tas pat ir tāds saudabīgs izaicinājums, kad eh, tad, kad mazā meita nu, pa nakti nevisai labi guļ, <laughs> tad sanāk būt nomodā, sanāk viņu auklēties – Un, zin, Māri, ir interesanti tas, kad um, debes tēvs saudabīgi izmanto arī šo laiku pie manis. Jā, jā. Es domāju, ka tu arī kaut ko līdzīgi esi piedzīvojis, varbūt tad, kad to saviem bērniem darbojies. Nu, šobrīd tev pat ir mazbērni. Ir, jā. <laughs> Paldies. un reizēm viņi paliek pie tevi. Jā, ir tā. Jā, nu, lūk, un uh, man varētu teikt tā, ka pēdējo mēnešu laikā ir bijis, kad uh, nu, patiešām pa dienu tu strādā fiziski, tu esi noguris, jā, un ļoti labprāt pa nakti tu pagulētu, bet uh, ir, e, kā sacīt, šīs te trauksmes, kad tu celies augšā, tu ņem bērnu uz rokām, uh, tu dari visu, lai patiešām atvieglotu viņam, viņa, viņa jā, kā sacīt, lietas, kur pat reizēm nav saprotams, kas tas tāds ir, jā, un um, burtiski tad, kad Tu, viņš, viņš ir akali tā kā iemidzis, nu tu jau nevari tā, ka tu vari uzreiz atslēdzies. Un man tieši šajā starplaikos pēdējā, kā es saku, pāris mēnešu laikā ir bijis tā, ka uh, Dievs runā. Mm -hmm. Dievs reāli runā Sabot, uh, par kādu vārdu, un, un, un tas pat ir bijis tik aizraujoši, kad, piemēram, es esmu lasījis uh, nu, vai tajā, tajā dienā, vai iepriekšējā dienā, vai klausījies ja, vārdu uh, par konkrētu tēmu. Un uh, tad tā kā nāk tāds papildinājums vai citreiz pat uh, kopsavilkums tieši šajā brīdī. Vienīgais, kas man ir kā, nedaudz žēl, kad es patiešām esmu gana tik ļoti noguris Un, protams, es istabā gaismu neslēdzu, kad es neesmu spējīgs piefiksēt tajā brīdī tieši, tieši to vārdu. Bet um, tas, ko es esmu iemācījies un turpinu mācīties, kā viens ticības brālis teica, viņš saka, bet tajā brīdī vienkārši lūdzu svētam garam, uh, lai viņš tev palīdz uh, šīs te lietas ielikt tavā garā iekšā. Mm. Un uh, tad, kad ir iespēja piefiksēt, tad, tad tā kā no tādas noliktavas, no krātuves, lai tas Jā izceļās ārā, un tad tu vari pierakstīt to. Varbūt tas arī tu esi kaut ko līdzīgu piedzīvojis. Jā, <laughs> protams, es <laughs> esmu nedaudz vecāks, un mm, pa nakti šeit tad nāk, iznāk tā, kad mosties augšā, un tas laiks man ir kaut kur no diviem līdz četriem, apmēram, tad uh, man diezgan bieži iznāk runāt ar debes tēti, ja, tāpēc, kad uh, Mm, nu, es es uh, nevaru apgalvot to, ka man Dievs pamodina, jā, bet kaut kāda iemesla dēļ es esmu pamodies, un tad jā, prātā man ir tas, ko es esmu izlasījis, ir lūkšana, jā, un ir vārds, un, un uh, vārds nāk no Dieva tieši, jā, kad, kad tu saki, jā, ka Dievs runā par šīm lietām, ko tu esi lasījis, jā, kas, uh, nu, visdažādākās, bet, bet uh, tas tieši apstiprina to, kad uh, mūsu debes tēvs rūpējās par visām visām mūsu lietām. Pat arī tad, kad mēs atpūšamies, kad mēs guļam, kad tu rūpējies par savu mazo meitiņu, ja, tanī brīdī, kad šis te it kā tu esi bezspēcīgs vai tu esi, nu, piekusis ļoti, ja. Tas ir no vienas puses vislabākais laiks, ja, kad tēvs uz mums var runāt. Tad mūsu uzmanība ir visvairāk pievērsta viņam, kāpēc? Tāpēc, ka tās ir svešas un nepierastas skaņas tieši tajā brīdī. Jā, un, un tagad tu saki, arī es tāpat daru. Es lūdzu svētiem garam, lai atgādina man no rīta jā, šīs lietas, un es, es šīs lietas ņēmu un pierakstu. Svarīgi ir no, no manas puses, cik es esmu sapratis, jā, svarīgi ir nevis ielāgot katru vārdu, bet saprast, ko Dievs tev vēlējās pateikt, lai tas ienāk jau manī kā sēkla, un es pēc tam, uh, pamatojoties uz to, varu šo te lietot, lai Dievs caur to pagodinās manā dzīvē. Ir ļoti daudz lietas, Dievs man ir parādījis sapņos. Es nesaku, ka eh, tagad mēs esam sapņu tulks vai vēl kaut ko, mums, mums to nevajag. Nē, dārgie, ir lietas, kuras Dievs rāda sapņus, sapņos, un man arī rādīs, ja? un es zinu, ka paiet kāds, kāds laiks, ja? kad es nonāku tajā vietā, kur es esmu redzējis sapnī, vai es runāju ar cilvēku, un es dzirdu šos te teikumus, ja, kurus cilvēks runā, ka tieši tie bija tie, kurus Dievs jau man parādīja. Ja. Bet Ko es vēlos pateikt ar to, dārgie, mums ir nepieciešams ļoti tuvas attiecības ar Dievu ļoti tuvas, lai mēs tiešām varētu viņu dzirdēt. Tas ir gandrīz tā kā rakstīts bija par Jāni mācekli, ja, kad viņš tu, atdusējās uz Jēzus krūtīm. Mm -hmm. Dārgie, mums tieši tāpat kā Jānim ir jāatdusās uz mūsu tēvu krūtīm. Tad mēs arī dzirdēsim, ko viņš saka, pat arī tad, ja viņš čukstēs. Mēs šos čukstus dzirdēsim. Jā, un pirms mēs tajās iesim muzikālajā pauzē, es jau gribu vienkārši pateikt tādu lietu, ka um, diezgan bieži, nu vismaz mūsu draudzēs, jā, mūsu apvienībā, kur mēs esam, mēs tā kā izmantojam šo te, mums ir jābūt tuvās attiecībās ar Dievu jā. un tam līdzīgi. Un reizēm varbūt tās cilvēkiem pat liekas, ka, nu kā tas ir iespējams, nu, nu kas, kas tad man ir jādara, uh, ja, eh, lai es būtu šajās tuvajās attiecībās. Nu, tas, viņš taču ir Dievs. Nu, ko, es, es taču tur nevaru viņu kaut kur no debesīm dabūt, kaut kur kaut kā, lai, lai, lai, lai kaut kā tā. Ja. Eh, draugi, mēs diezgan bieži ieciklējamies varbūt tās uz eh, mūsu sajūtām. Jā. Tā ir viena tāda lietiņa, ja, un ne, nevajag visu salikt sajūtu sfērā, tad, tad, tad mēs citreiz varam arī aizbraukt purvā. Bet uh, labā ziņa, <laughs> labā evaņģēlīja ziņa ir tajā, kad e, debesu tēvs, viņš patiešām vienmēr mums ir blakā. Jā. Un e, par cik mēs esam viņu dēvu Jēzu Kristu pieņēmuši, tad atkal raksti saka, kad mūsos mājo Kristus gars. Amen. Un kurā nav Kristus gars, tas nav viņa pieņēmis. Tā tad e, stādies priekšā vienkārši, kad viņš jau tevī mājo. Ja? Un nav kaut kur jāklīst tagad apkārt uz īpašām vietām, uz īpašām pilsētām un uz īpašām nu, tādām satikšanās niansēm. Ja? Viņš mājo tevi, jā. Protams, mēs varam nokļūt, ja viņš mūs pamudina īpašā vietā, un tā arī, kā mēs redzējām, vecā derībā bija, ja, kad bija šīs te zīmes, ja, tad tur, teiksim, bija tā kā uh, mākonis vai, vai, jā. tur, vai, vai, vai, ugunsstaps. vai, vai ugunsstaps vai vēl kaut kas, mm -hmm. ja, kas tad, nu tā kā, nu ļoti mūsu, es teiktu, masticīgajai personai apliecina to, ka viņš ir rekurte, jā, ja, jā. Jo, jo vecā derībā tomēr um, Dievs nebija tā pieejams cilvēkam, kā tas ir noticis šobrīd, caur viņa dēla Jēzus Kristus nopelnu. Uh, Labi, tagad mēs turpinām nelielā muzikālā pauzē, un pēc tam atkal. Tur, kur jāšu saku plaši sazaļos. To, kas iznīcībai lēts, mans kungs ar spēku atjaunos. Jo es trauks tavās rokās, plaukstoši vīna kokā zāks. Jēzus mani ur, neapturēs to neviens, lai dzīst. Brūces salauzībā dzīst, rokas pacelšu, tevi slavēšu, kā bērns es priekā tejošu. Tur, kur iešu, sakoju tevi, feche, sazalhou. brīnišķīga dziesma. Jā, Jā esam atpakaļ pēc šīs muzikālās nelielās pauzes. Draugi, vēlreiz atgādināšu mūsu jaunais cikls, es un mans nams. Šodien mēs kopā ar Māri Augustu esam pieskārušies pirmajai atslēgai, lai sāktu vairāk un vairāk izprast un saprast mūsu aicinājumu. Tas ir ļoti svarīgi katram mums vienam. Uh, Jā, Mārta, tev ir kādu rakstu vietu no vecās darības? Jā, 5. mūzes grāmatas 6. nodaļa, 4. pantā ir rakstīts, klausies Izraēlu. Jā, tas kungs, mūsu dievs ir vienīgs kungs. Tātad pirmais, ar ko mūzes vērsās pie savas tautas, ir klausies Izraēlu. Tātad bija vārds, vārds no dieva, kuram bija jānonāk šo cilvēku ausīs, viņu dzirdē un arī viņu sirdīs. Un sestajā pantā ir uh, viņš raksta, ka lai šie vārdi, ko es tev šodien pavēlu, tev paliek ierakstīti tavā sirdī. Tātad nevis es viņus vienkārši dzirdēju, noklausījos, jā, nu labi, runā, runā, jā, viss ir kārtībā. Bet šiem vārdiem ir jābūt ierakstītiem mūsu sirdīs. Dārgie, tad, kad mēs klausamies Dievu, tad, kā tu teici, kad mums vajag pierakstīt, jā, brīnišķīgi, bet ir ļoti labi, ka šis Dieva vārds ir mūsu sirdī un ka tas ir mūsu sirdī jau dzīves, un tas ir ierakstīts. Jā, kad mēs jau esam Dieva bērni, mēs jau esam kopā ar Dievu, mēs dzirdam Dievu, mēs pavadam ar viņu kopā laiku, mums ir prieks to darīt, tāpēc, ka mēs mīlam Dievu, un tad šie te viņu vārdi, kurus viņš saka, es tevi mīlu, tu esi mans, es, es esmu atdevis pasaules galvas par tevi, lai tevi iemantot, ja tie visi ir mūsu sirdī, un tad, kad šīs attiecības – šī saruna ar Dievu notiek, tad tas vienkārši mūs iepriecina, iepriecina mūsu gāru, iepriecina mūsu dvēseli. Un, protams, mēs, kā Dievs mūs radījis, ir emocionāls, ja, dažkārt, dažkārt arī acis mums ir mitrā vietā, es prieku un pateicības Dievam par to, ka Dievs vispār ar mums runā, jo, jo ja tā ņem, kas mēs esam? Mēs esam viņa radība jā, viņam būtu iespēja izturēties pret mums, nu, jebkurā veidā, un tas nebūtu nepareizi, bet viņš pret mums izturās ar mīlestību, un tad, kad viņš uz mums runā, un runā mūsu sirdīs, tad viņš to noteikti dara mīlestībā, lai mūs nevis sāpinātu, nevis aizvainotu, nevis uh, aizskartu kaut kādā mērā, teiksim, iekostu, ja, bet tieši otrādi, lai iedrošinātu, uzmundrinātu, stiprinātu, pamudinātu, pieņemt šo tie aicinājumu, kuru Dievs ir un, eh, kur Dievs ir sagatavojis priekš katra no mums, bet šeit ir viena nians, par kuru mēs ar tevi arī runājam, kas ir rakstīta ebriem 4.2, jā, jo arī mums evaņģēlijas ir pasludināts tāpat kā viņiem. Tātad mums praktiski, kā tu teici, nav vairs valodas dialekta, ja, kurā nebūtu iztūkots Dieva vārds, bībeli. Mums nav cilvēku, kuri nav dzirdējuši, es domāju, ka praktiski varētu teikt, ka nav, mhm. ja, kuri nav dzirdējuši evaņģēliju, bet problēma ir tā, ka ka dzirdētais vārds tiem nepalīdzēja, tāpēc, ka klausītājos nebija savienojies ar ticību. Dievu mēs varam dzirdēt ticībā, tikai tad, kad mēs ticam tam, ka Dievs ir, un tiem, kas viņu meklē, viņš atmaksā. Ja mūsu sirdis ir nocietināts, ja mūsu sirdis ir piepildītas ar, ar, ar laicīgām lietām, kuras ir ieņēmušas mūsu dzīvē Dievu lomu, mēs nedzirdēsim Dievu. Mūsu ausis būs atvērts priekš visām citām lietām. Mēs zināsim, kādas biržā ir maržas jāliek, mēs zināsim, cik maksā bitkoins, jā, mēs zināsim visas pārējās lietas, bet pašu galveno, kāds Dievam ir aicinājums manā dzīvē, es varu palaist garā. Un tad, kad beigsies mana dzīve šeit uz zemes, šis te treniņu laiks, kad Dievs mūs gatavo mūžībai, tad man par nožēlu būs jāsaka, piedod, bet es nedzirdēju, ko tu teici. Ja? Un ir svarīgi, lai tā mūsu dzīvē tā nenotiktu. Un iesaist grāmatas 6. nodaļas 8. pantā. Eh, šeit pravietis raksta, es dzirdēju tā kunga balsi sakām. Tātad viņš nevis vienkārši klausījās, bet viņš centās ieklausīties un saklausīt, ko Dievs vēlās pateikt. Un viņš dzirdēja, ko lai es sūtu kas būs mūsu vēstnesis. Tātad, dārgais, ko lai Dievs sūta, ja es nedzirdu to, ka Dievs man uzrunā, ja es nedzirdu to, ka Dievs ir sagatavojis priekš manis brīnišķīgu plānu, un es šo plānu neesmu pieņēmis. Man nebūs ar ko aizbildināties, kāpēc, tikai tāpēc, ka mana dzirde, manas ausis un mans iekšējais uztvers spējas visas bija vērstas uz citām lietām. Jā, šeit mums ir jāsaprot to, ka Dievs nerunā vienkārši tāpat. Viņš nestāv mums blakus, ja, un, un kā kāds labs draugs vienkārši īsinot laiku mums stāsta kaut ko. Dievam ir noteikts vārds, kur viņš vēlās, lai mēs uzklausām. Mēs varam dzirdēt, bet varam nesaklausīt. Bet mums ir ļoti svarīgi ir dzirdēt, ieklausīties un saklausīt to, ko Dievs saka. Un šeit uh, pravietis viņš saklausīja. Viņš teica, tad es atbildēju, redzi, šeit es esmu, sūti mani. Cik daudz no mums ir gatavi Dievam pateikt, Dievs, šeit es esmu, sūti mani. Dievs, es esmu gatavs izdarīt to. Jā, jo es nesaku, ka diezgan bieži, bet uh, ir tā, ka Dievs kaut ko saka, un mēs esam pārņemti ar savām domām, un ja tas nesakrīt ar to, par ko mēs domājam un ko mēs vēlamies darīt tālāk, mēs sakam sātenē prom. Ja? Un šeit ir ļoti, ļoti svarīgi, kāpēc mums ir jā, jāiemācās klausīties un dzirdēt Dievu, lai mēs spētu izšķirt šīs te balsis. Tāpēc, kad arī sātens atnāk ar reizēm gaismas eņģeļa izskatā, un viņš vēlās pievilt arī izredzētos, ja būs iespējams. Mm, jā, amen un amen, tā un tas ir. Uh, man ļoti pievērsa uzmanību uh, tā arī vieta, ko tu izlasīji no vecās derības, kur bija teikts, ka rakstīšu tavā sirdī, Jā. kad mēs visi saprotam vienu lietu. Tā ir piektā kā... mūzes sestā nodaļa, sestais pāns, lai šie vārdi, ko es tev šodien pavēlu, tev, tev paliek ierakstīti tavā sirdī. Jā, kad... Um, labi, te, ka mēs runājam, tas, protams, ir process, tas aizņem laiku. Un tas ir ieraksts arī, to var izcīnīt. Jā, šo, šobrīd arī tas ir ieraksts, eh, bet tad, kad eh, mēs paņemam rakstāmo un rakstām, Jā. Eh, tad mēs esam vēl vairāk koncentrējušies nekā pat, kad mēs, es domāju, runājam. Jā, tieši tā. Un šis ir tas arī process, kurā Eh, es domāju, ka tas ir speciāli pateikts Dieva vārdā, jā. Jā, eh, kur kā uzsvars uz to, ka mēs ņemam līdzdalību tajā. Jo eh, labi, pieņemsim, rakstītājs šajā gadījumā ir Dievs, ja viņa gars, kas to dara. Bet, ja, kā lai to saka, ir papīra lapa, kas ir vējā, viņu tur tirinās, jā, un, un vēl kaut kas notiekās, jā. tad tur īsti tā kā nevar normāli uzrakstīt neko. Ja, un uh, te nāk man prātā tas, ko Jēzus teica, ja, kad mm, arī pēc tam, man tieks, apustuls Pāvils to raksta, kad uh, ir tādi cilvēki, ir tādi vīrieši, kuru tā kā vilnis vējš mētā, ja, jā Uh, uz priekšu, uz apakaļ. Laikam gan tas tomēr Tāds bija. vīrs ir darīt, dalīt dvēseli, jēkab vēstulē. Jā. Jēkabs arī. Līdzīgs jū, mhm. jūrā vējā mētātam vilnim. Jā, jā, jā. jā. Un, un, un tas, tas tieši arī saskana ar šo tēmu, kad uh, Dievam ir aicinājums, Dievam ir plāns, bet uh, Jā, Dievam ir arī plāns priekš tā jūras viļņa, tīri Amen. fiziski, jā. Amen, jā. Bet, eh, ja tu esi tāds cilvēks, kurš vienā brīdī tu esi te, tu esi tur, eh, tu esi mm, pakļāvies katram mācības vējam, tad eh, īsti tā kā tevī, tavā sirsniņā, mm, nu, būs problemātiski kaut ko ierakstīt. Jā. No otras puses, varbūt tās tur būs tik daudz ierakstu, uh, kāda tad, kad tev vajadzēs to vienu no Dieva, tad tu būsi atkal apjucis, jo e, tu būsi atļāvis ierakstīt savā sirdī e, katram pretīm nākošajam, nu, teiksim tā, skolotājam, mācītājam un vēl kaut kam, ja, e, kad tu gal rezultātā būsi pats atkal apjucis. Jā. Kas tad es esmu? Kas tam man bija jādara? Ja? Jā, vēl par rakstīšanu un pierakstiem – Iesaistīts grāmatā, 30. nodaļas, 8. pāns. Šeit rakstīts, tiek tā, ej un raksti to viņiem priekšā, uz galdiņa, un ieraksti to grāmatā, lai tas paliek par piemiņu nākamām dienām, mūžīgi mūžam. Un šeit ir Dieva pavēle, Dieva vīram, lai viņš iet pie Dieva tautas un raksta konkrētas lietas. Jā. Ja? Un, uh, es domāju, ka šeit pat interesanti, ka šeit ir šis te kā, pavēle, ej un raksti. Te nav pat tā, ej un vienkārši pasaki viņiem, pasludini. Tas, tas arī būtu svarīgi un būtiski, bet uh, Dievs uh, šeit parāda to, ka viņš ir tik ļoti ieinteresēts savā tautā, savā cilvēkā, uh, kad uh, viņš parūpējās ne tikai par šo dienu pateikto vārdu, bet viņš pasaka, tas, ko es esmu šodien pateicis, lai top ierakstīts un lai tas nonāk nākošām paudzēm. Jā. Ja? Lai nevar pateikt, kad, o, ir, nezinu, varbūt tās kādam tur bija sapnis, varbūt tās tur bija kādam, nu tā, tā viņš tur bija izdomājis, tas Jā. cilvēks, bet kas to sazina, kas tur tā īsti bija, vai tur Dievs tā teica? Eh, Dievs zinot šo cilvēcisko raksturu īpašību, ja, un to, ka eh, vēlnam gribās ar cilvēku manipulēt, un to viņš arī cenšas darīt, tad viņš parāda, kad ej un izdara to. Un tas man atkal liek eh, atgriezties pie mūsu šīta punkta, kad tad, kad mēs ejam sarunāties ar dabas tēvu, tad, kad mēs sarunājamies, tad, kad viņš uzrunā un mēs dzirdam, uh, tāda iespēja robežās ņemam un pierakstam. Noteikti. Un uh, es varu pateikt vēl kādu lietu priekšā, kā es to daru, kad ja patiešām citreiz e, ir tādas situācijas, kad es braucu savā mašīnā, es esmu pie stūris, uh, e, es daru visu, kas tur ir nepieciešams, un es dzirdu, nāk šī doma, tad uh, mans visātrākais veids, kā es varu to piefiksēt un neļaut vēlnam mm -hmm. sevi apzakt, ir vienkārši telefonā. Eh, audio ierakstīt. ļoti ātri piespiest vienu <clears throat> podziņu un uh, ierunāt audio. Nu, jā. ja tev tuvāk ir video, ierunā video, kāda starpība. Mm -hmm. ja, bet eh, nepalaid garām to, ko Dievs uz tevīm runā un ko viņš saka. Tieši un, tā. Um, Gan arī tu, Mārcis, savā dzīvē esi to piedzīvojis, gan arī zini no savas dzīves, gan arī tie cilvēki, ar kuriem es esmu runājis un, un no kuriem arī kādiem cilvēkiem mācos, kad uh, šie ieraksti ir tik uh, labs atbalsts mūsu ticībai. Pieņemsim, tā kā tu teici, kad paiet uh, kaut kāds gada laiks vai, vai, vai tas būtu viens gads vai divi vai pat Nav vairāk. Starpības, jā. Jā Un pēkšņi tu kā, varbūt tu nonāc grūtā situācijā, emocionāli grūta situācija, varbūt pat finansiāli vai dievkā. Un tu pacel augšā šos te pierakstus un paskaties, ko Dievs ir darījis gadu atpakaļ, divus, trīs, jā. desmit, jā, varbūt, kā teica, 19, 20 gadi atpakaļ jau pagājuši. Un tu tā, o, paskaties, tajā un tajā gadā bija Dievs teica, un, un viņš to piepildīja. Tā kā mēs runājam, teica, uz to brīdi palika viena neatbildēta lūkšana par, par <laughs> mašīnu. ja. Un, un, tā kā mēs varam pasmieties nu, no tā brīža, cik tev mašīnas jau ir nomainījušās. <laughs> ja. tā, tā tad... Uh, Dievs brīnišķīgi ir atbildējis uz šo te. Iedeva nevis vienu, bet daudz. <laughs> Jā, un eh, tāds ir viņa prāts, dārgie draugi, kad Dievs ir dāsas, viņš ir mīlošs tēvs. Un eh, uz to es arī aicinu jūs, mīļie vīri, un mēs esam pietuvušies raidījumu šodien noslēgumam. Un tas būtu mans novēlējums, kad eh, brīnišķīgi, klusi, mierīgi, ar dzirdīgām ausīm sagaidīt šogad eh, Kristus dzimšanas svētkus un sadzirdēt un pieņemt to, ko debes tēvs jums saka, un ieiet jaunajā gadā ar daudz, daudz vairāk un lielāku ticību un pārliecību. Māri, varbūt kāds tev novēlēs? Jā, darbie, darbie klausītāji, paldies jums brīnišķīgs par to, ka jūs tiešām klausāties to, ko Dievs ielicis Mārtiņa sirdī un manā sirdī. Ir. Un tāds pamudinājums ir šī otrā nedēļa, ir vairāk ir piedošanas nedēļa, adventas nedēļa, tieši gaidīšanas laiks. Ja? Tad, dārgie, netiesājiet sevi par to, ka jūs varbūt esat Mm, palaiduši garām kaut ko no tā, ko Dievs jums ir teicis. Ja Dieva plānā tas ir, Dievs noteikti atgādinās to vēlreiz un vēlreiz, jo viņš neļaus tam vienkārši tā aiziet nebūtībā. Ja? Piedodiet sev, eh, izlīgstiet ar tiem, kas jums ir līdzās, kā ir rakstīts, Jēzus teica, turiet mieru ar visiem, īpaši ar savējiem, <laughs> ja tas ir iespējams. Ja? Un esiet eh, Dieva gribas eh, pieņēmēji un arī pildītāji. Ja? Tas, tā, to, ko Dievs tiešām jūsu sirsniņās ir runājis, to viņš arī centīsies piepildīt. Un lai jums ir brīnišķīgs šis te adventas gaidīšanas laiks un nākošā mīlestības nedēļa, jā, tā, lai tiešām ir piepildīta ar Dievu mīlestību, viņu prieku, un lai tiešām viņa klātbūtni jūs nekad nepamet. Jā, vienkārši āmen, un tiekamies ar Dievu palīgu janvāra otrajā nedēļā, ceturtdienā